Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ վաղը սեպտեմբերի 1-ին Արցախի քրթական բոլոր հաստատությունները իրենց դռները կբացեն սովորողների առջև։ Նոր ուսումնականը բոլորի համար յուրօրինակ սկիզբ է, հատկապես առաջին անգամ դպրոց եկողի կյանքում շատ կարևոր շրջադարձի մեկնարկ, ինչն էլ ապահովում է կրթության հարատեվությունը։ Ավանդույթի համաձայն ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը այս անգամ էլ նոր ուսումնականի նախաշեմին լրագրողների հետ եւ ամփոփել է անցած տարվա արդյունքները եւ խոսել իրականացվելիք ծրագրերի մասին։ Համաձայն նախարար Սլավա Ասարյանի Արցախի հանրապետության կրթության համակարգը պատրաստ է պատշաճ դիմավորել նոր ուսումնականը մի շարք նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում կատարվել են դպրոցական շենքերի ընթացիկ վերանորոգումներ, ձեռք են բերվել եւ կրթօջախներ առաքվել անհրաժեշտ դասագրքերը, տրվել են մեթոդական հանձնարարականներ ուսումնասիրվող առարկաների վերաբերյալ։ Այս այս շարքում առանցքային են ուսուցիչների օգոստոսյան խորհրդակցությունները հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքների քննարկմամբ եւ նոր ուսումնականի անելիքների նախանշմամբ։ Անցած ուսումնականում գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում էր նախադպրոցական կրթության ոլորտը որպես գերակայություն եւ որպես նահագայի նախընտրական ծրագրի եւ կառավարության գործնեության ծրագրում ներառված նախադպրոցական ցանցի ընդլայնման աշխատանքները անցած ուսումնական տարում եւս հաջողությամբ իրականացվեցին։ Սեպտեմբերի 1-ից կբացվեն Գիշի եւ Իվանյանի նորակառույց մանկապարտեզները, ինչպես նաեւ Ստեփանակերտի համար 4 մանկապարտեզի համար մասնաշենք շահագործման կազմի երկու խմբերի համար եւ նաեւ Հադրութի նախկինում ավետարանչական ընկերության պատկանող մանկապարտեզը կմիաձուլվի Հադրութի պետական մանկապարտեզի հետ։ Ընթացքում են նաև Սարուշենի, Մոխրաթաղի, Շուշիի մանկապարտեզների շենքերի շինարարական աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ չհաշված նոր ներկայացրած մանկապարտեզները մենք ունենք 51 մանկապարտեզ, որից 36-ը պետական են, 8-ը հայօգնության միության սոցիալ մանկապարտեզներն են, 4-ը հայ ավետարանչական ընկերակցության, մեկը ոչ պետական եւ երկու մանկական կենտրոններ։ Բացի մանկապարտեզներից հանրապետությունում գործել են 65 նախադպրոցական խմբեր, որից հարավի հարությունագումերի նախադպրոցական խմբերը առանձնացված շենքերում են եւ ստեղծված են մանկապարտեզի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Ստեփանակերտի 3 դպրոցներում, համար 2, համար 9 եւ համար 10 դպրոցներում եւս մանկապարտեզային պայմաններ են ստեղծված 9 ժամյա տևողությամբ եւ բացի դրանից Ստեփանակերտի Բոլոր դպրոցներում գործում են նախադրողական խմբեր 6 ժամյա տևողությամբ, որտեղ միայն տրվում է մեկ անգամյա սնունդ, այսինքն քնելու պայմաններ այդ կարգի երեխաների նկատմամբ նախատեսված չէ։ Նոր գբացվեն նախադրողական խմբեր նոր սեյսունանում, ներքին հորաթաղում եւ Դումիում։ Նաեւ ավարտական աշխատանքները կավարտվեն Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի կից դպրոցական խումբում։ Ահագին աշխատանքներ են կատարվել, սակայն դեռ անելիքներ շատ կան, կոնկրետ Ստեփանակերտ քաղաքում եւ նաեւ շրջանի խոշոր համայնքներում, որտեղ որ խիստ անհրաժեշտություն կա, դերևս շենքային պայմաններ չլինելու պատճառով չեն կարող ընդլայնել այդ ցանցը։ Եվ բարեստարի թվում է որ այս խնդիրները հետզհետե կլուծվեն։ Ստեփանագետի համար կարող ենք նշել, որ 4-ից 5 տարեկան երեխաներին տեղափոխելով դպրոց մենք արդեն գործող մանկապարտեզներում կրծեր եւ միջին տարիքի երեխաներն ենք ընդգրկում։ Շարունակվում է նաև դպրոցաշինությունը։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձորում, Ազոխում, Մարտունու շրջանի Գարմիր շուկայում դպրոցական նոր շենքեր են կառուցվում։ Ընթացքի մեջ է Ստեփանագերտի համար 9 դպրոցի կապիտալ վերանորոգումը։ Այս ուսումնականում դպրոցների թիվը մեկով նվազել է։ Շուշիի Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցը միաձուլվել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցին եւ ստեղծվել է Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց։ Կատարվել է այն հիմունքով, որ սովորողների թիվը կտրուկ Մուրացյանի անվան դպրոցում նվազել է, այդ պատճառով այդ դպրոցները միացվել են եւ այս տարի կգործեն 217 դպրոցներ։ Աշակերտական կոնտինգենտը, ինչպես գիտենք, վերջին տարիներին արժենք արձանագրում եւ այս տարի իհարկե նախորդ տարվա նախադեպը չի կրկնվի, որտեղ առաջին դասարանը ընդունվել 2724 երեխաներ, ըստ մեր նախնական տվյալների առաջին դասարան կընդգրկվեն 2600-ի կարգի։ Օգոստոսի 24-ի դրությամբ առաջին դասարաններում ընդգրկվել են 2550 սովորողներ։ Դեռ ընդունելությունը շարունակվում է։ Հանրակրթության ոլորտում շարունակվում է բարեփոխումների գործընթացը, առանձնագի ուշադրություն է դարձվում ուսման ворակի բարձրացմանը։ Բարբերաբար հրավիրվող հանդիպումների, ինչպես նաև տեսչական ստուգումների եւ այլ միջոցառումների շնորհիվ մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել ворակի ապահովման խնդիրը եւ գնահատման տեստավորման կենտրոնի կողմից արտաքին ընթացիկ ստուգումների եւ ներդպրոցական վերահսկողության շնորհիվ կարողացել ենք բացահայտել այն թերություններն ու բացերը, որոնք դերևս գոյություն ունեն ուսման որակի բարձրացման խնդրում։ Ասեմ, որ ցուցանիշները տարես տարի բարելավում են եւ ես ընդհանրապես ուզում եմ մեկ ցուցանիշ բերել, որով մենք իրականում կարողանում ենք բնութագրել միջնակարգ դպրոցներն ավարտած շրջանավարտների գիտելիքների գնահատման շնորհիվ դա միասնական քննություններ ունեն, որ համեմատաբար եւ անանշադեմ միավորների թիվը այս տարի նվազել է, կազմել է 24% եւ նաեւ աճել է լավ եւ գերազանց գնահատականների թիվը։ Այս տարվա 1375 շրջանավարտներից հայտագրվել էին 844 դիմորդ, այսինքն 61%-ը շրջանավարտների դիմել են բուհ ընդունվելու համար։ Ցանկանում եմ նշել, որ ընդունության քննությունների արդյունքներով հաշվեգրել են 728 դիմորդներ։ Այդ թվում Արցախի պետական համալսարանում 489, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում 89, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում 7, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում 4, Գյուրջան Գիարական արվեստի ինստիտուտում 7, Հայաստանի Հանրապետության բուհերում 122 այստեղ հաշվի առնում նաև հանրապետական ուսումնող հանձնաժողովի կողմից հաշվի գրած դիմորդները եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված քննությունների արդյունքներով դիմորդները։ Ընդունածների թիվը կազմում է ընդհանուր շրջանավարտների 53%-ը, որը իհարկե մեզ համար գոհացուցիչ արդյունք է։ Այս տարի բավականին բարձր միավորներ են գրանցվել տարբեր առարկաների գծով, համարյա թե բոլոր առարկաների գծով, եւ սա ինքնին վկայում է, որ շրջանավարտները լավ են նախապատրաստվել միասնական քննություններին եւ իրենց գիտելիքներին համապատասխան կարողացել են բարձր միավորներ վաստակել եւ իհարկե ընդունվել անվճար ուսուցման համակարգ։ Արեստագործական ուսումնարաներում գիտեք որ գործում են հանրապետությունում 3 արեստագործական ուսումնարաններ՝ Ստեփանակերտի արեստագործական ուսումնարան, Շուշինի Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարանը եւ Մարտունու արեստագործական ուսումնարանը։ Ներկայությամբ դեռ ընթացքում են դիմորդների ութորությունը, ասեմ որ կհամալրվեն այն նախատեսված թվերը, որոնք որ նախատեսված են այս տարվա ընդունելության համար։ Ինչպես նաև միջին մասնագիտականությունական հաստատությունների ընդունելության գործընթացն է սկսված, որը կավարտի օգոստոսի 28-ին, եւ մենք արդեն որոշակիորեն կիմանանք, թե այս հաստատություններում ինչպես են դրության հարցերը։ Ընդհանրապես ասեմ, որ 9-րդն ավարտելուց հետո հնարավորություն է ընձեռվում, որ շրջանավարտները ընտրեն ավագ դպրոցներ կամ միջնակարգ դպրոցներ կամ արհեստագործական միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ։ Եվ մեր տվյալներով ըստ տարիների երկու համալսարան մեջ են դնում միայն շրջանավարտների 9-րդիների 5-ից 6%-ն է, որ չեն շարունակում ուսումը։ Մնացածները ընդգրկում են այս քրթական օղակներում Անցած ուսումնականում պարապմունքները ընդացել են բնականոն հունով, բացառություններ ապրիլյան դեպքերի հետ կապված մի քանի օրվա խաթարումը։ Պատերազմի պատճառով տարհանված Մատաղիս եւ Թալիշ գյուղերի երեխաները իրենց ուսումը շարունակել են ըստ բնակության վայրերի, իսկ շրջանավարտները կարողություններին համապատասխան ընդունվել ուսումնական հաստատություններ։ Մատաղիսի դպրոցը նոր ուսումնականում կշարունակի իր գործնեությունը, Թալիշցիների համար դպրոց կը գործի նրանց ժամանակավոր բնակատեղի Ալաշանում, մինչև հարազատ գյուղի անվտանգության վերականգնումը։ Անկասկած թալիշցիները պետք է սովորեն թալիշում, ասաց նախարարը։ Այս համարը ակտիվ էր դպրոցականների ակտիվ հանգստի առումով, որը հիմնականում կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության ճամփարներում։ Յուրաքանչյուր տարեկի դեպքում 22-23 աշակերտներ հանգիստը կազմակերպում է Հունաստանում, արդեն խումբը գտնում է այնտեղ, իսկ մնացած հասկանալի է ընդհանուր առմամբ ամառային հանգիստը անցնկացել 3160 սովորողներ։ Այդում կցանկանայի ես ընդգծել Հայաստանի մանուկներ կազմակերպության կողմից կազմակերպող ճամփարները Մարտակերտում եւ Գիշիում Սա նորություն էր մեր երեխաների համար, այնտեղ ոչ միայն ճամփար, այլ նաև ուսումնական փոքր ծրագրեր էր իրականացում մի կողմից, որ เป զի երեխաները վերականգնեին այն գիտելիքները, որոնք որ Անդրեան Օրերին հոշտոտվեց այս համակարգը վերականգնելու։ Նաև Հայաստանի Հանրապետության Տիրամայր Հայաստան ճամփարը հիմնականում կաթոլիկ եկեղեցու ճամփարն է, այնտեղ երեխաները բավականին մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցել են։ Երկրապահ միության կողմից կազմակերպող ճամփարները, որ շուրջ 800 հոգի հանգստացել են Սևանյապի գործով ճամփարում, ինչպես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևերի կողմից կազմակերպող ճամփարները, հայ ավետարանչական ներգրավության կողմից բարբերաբար գործող ճամփարը եւ Ծմակահող գյուղում գիտեք որ գործում է համարային դպրոց ճամփար, հիմնականում ընդգրկելով այդ ենթաշրջանների սորոներին, որի նպատակը այն ստացած գիտելիքների ընդհանրացումն է, որոնք տարվա ընթացքում որպես գիրակնորյա դպրոց Ծմակահողում իրականացվում է եւ հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներին դրա դրու նպատակով։ Ուսումնական պլաններում էական փոփոխություններ չկան։ Բացառությամբ 12-րդ դասարանի, որտեղ մտցվել է նախնական զինվորական պատրաստության առարկայի շարունակական ուսուցանումը, եւ նաեւ 12-րդ դասարանի նկատմամբ որոշակի փոփոխություններ են կատարում առարկաների ընդրության առաջին եւ երկրորդ կիսամյակի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք առաջիկայում կբարձրանվեն եւ կներկայացվեն դպրոցներին։ Այն ծրագրերը, որոնք որ գործել են, օրինակ նոր ծրագիրը շարունակելու է գործել, դասարանային ծրագիրը շարունակելու է գործել, առարկայական օլիմպիադաներ, որ անցած տարի մենք կազմակերպել ենք, տարես տարի առարկայական օլիմպիադաներում եւս մենք արձանագրում ենք արդյունքների աճ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլում մեր մասնակիցների ցուցաբերած արդյունքները եւ նաեւ գոհնակությամբ եմ նշում, որ օլիմպիադայի հաղթողներին երկրի նախագահի կողմից յուրաքանչյուր տարի արժանանում են նվերների, որը ողջևորում է ինչպես աշակերտներին, այնպես էլ նրանց դասավանդող ուսուցիչներին եւ իհարկե տարեստարի այս աշխատանքները պետք է ավելի Ասեմ, որ Բավականին միջոցառումներ են կազմակերպում հատկապես սպորտի ոլորտում։ Մենք մեծ հաջողություններ ունենք, հատկապես արևելյան մարզարվեստների գծով հաջողությամբ մեր թիմերը անցած տարի մասնակցեցին համահայկական խաղարին։ Մենք հրավեր ենք ստացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արադ ակումբի կողմից ելի համահայկական խաղերի արդեն թիմերը պատրաստ են եւ սեպտեմբեր ամսին կմեկնեն։ Թվում է որ ելի հաջողություններ ունենանք։ Մամլո Ասուլիսին Սլավա Ասրյանը անդրադարձավ նաև արտադրոցական դաստիարակությանը։ Ընդհանրապես արտադրոցական դաստիարակության գծով կարելի ասել դա մանկական ստեղծագործական կենտրոնների, մարզադպրոցների, ինչու նաև արվեստի երաժշտական դպրոցների շնորհիվ մենք համարյա դպրոցականների 1/3-ին ընդգրկում ենք այդ հաստատություններում, նաև եթե գումարենք դպրոցներում գործող արտադասարանական խմբակները, կարելի ասել, որ այս ամենը նպաստում է երեխաների հետաքրությունների, նրանց ունակությունների, կարողությունների զարգացմանը, որ նաև նպաստում է ընդհանուր ուսումնառության գործընթացի բարելավմանը։ Դպրոցները հիմնականում ապահովված են մասնագետներով, թափուր տեղերի համար կազմակերպում են մրցույթներ, այս առնչությամբ նախարարը նշեց։ Օգոստոս ամսվա ընթացքում հայտարարված է մրցույթ թափուր դեղերի համար, մրցույթները հիմնականում արդեն կայացել կամ կայացման փուլում են, թե որքանով կհամալրվեն, դա արդեն ցույց կտա առաջկա օրերի արդյունքները, ասեմ, որ հիմնական պահանջարկը մեծ է Խաշաթային շրջանում, բայց այստեղ մենք մի խնդիր եւս ունենք, չնայած պահանջարկը կա, բայց նաեւ մի շարք բնակավայրերում բնակվելու համար անհրաժեշտ պայմաններ չկա։ Նույնիսկ դիմում են մասնագետներ գնալու աշխատելու, այ այս պատճառով դերևս չի կարողանում ապահովել։ Առաջկայում անհրաժեշտ է, որ այս ուղությամբ մեր իշխանությունները հոգ տանեն թեկուզ եւ ոչականների ձևով լինեն բնակարներ, որ կարողանան դել աշխատել։ Բոլոր դեպքերում եւ նայ մեկ թափոր տեղերի մրցույթի ցանկին կարծես թե բավականին մեծ է, բայց իհարկե պարապմունքները պարապում են կամ ոչ մասնագետների կամ ուսուցիչների ցանրաբերվածության ավելացման շնորհիվ հոսքով ուսումնական գործընթացը բնականոն հունով ընթանում է։ Լրակրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը նոր ուսումնականի նախաշեմին լրագրողների հետ ունեցած հանդիպումն ավարտեց շնորհավորանքով։ Ցանկանում եմ շնորհավորել առաջին հերթին մեր ուսումնական հաստատությունների բոլոր զորոներին, բանկահորժական կոլեկտիվների պրոֆեսորադասխոսական ազգակազմին, ինչու՞ չէ նաև մեզ բոլորիս հիմնական տարին սկսելու գիտելիքի եւ դպրոցյան օրվա կապակցությամբ եւ անկասկած մեզ համար բավականին հաճելի եւ ընդունելի մեծ տոնի մեր հանրապետության 25 ամյակի կապակցությամբ։ Եվ ինչ եմ ցանկանում։ Առաջին հերթին, որ կարողանանք պայմաններ ստեղծել մեր սորոների համար, որ կարողանան լիարժեքորեն իրեն տիրպետել գիտելիքների հիմունքներին, լինեն առողջ, լինեն կայտար, լինեն դիմացկուն եւ նաեւ մեր երկրին խաղաղություն այս ամենն իրականացնելու համար։ «Ազատություն» հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը միանում է տոնական օրերի բոլոր շնորհավորանքներին։ Մենք անպարտ ենք մեր հայրենասիրությամբ, որի ամենացայտուն արտահայտություններից է գրի ու դպրության հանդեպ ունեցած աշտամունքը, խաղաղություն մեր հայրենիքի։ Արևների դու իմ երկիր, մայր իմ Հայաստան, դու նորից հպարտ ինձ գրգիր եւ եղիր վստահ գիտենք մենք միշտ որ ապրեց սիրո brotar.